osim čovjek kad bi čovjeku rekli još da budeš lav da budeš car u šumi rekao je nemoj mi, opet je to životnja jel? kad bi čovjeku rekli bil bio sunce pa da stijaš ljudima rekao bi nemoj ni to bil bio žena rekao bi neka mi bude muško. Znači, to je dokaz da je biti muško, to jeste biti insan, muško ili žensko, kako je Allah odredio, je najbolja stvar. I to je Allah Žešanu stvorio u najljepšem obliku. I taj lijepi oblik mora i svoj život učiniti lijepim. A ne smije od takvog lijepog stvorenja koje je Allah Žešanu stvorio napraviti hajvanski život. Neka je salavat i selam na Rasula sallallahu alaihi wa sallam koji nas mi je došao kao što kaže Allah Žešanuhu وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالِمِينَ Ti si o Allahu poslaniše došao kao rahmet svim svjetovima. Da podučiš i spas, spasiš ljude od zabluda koje će rebat na ome putu. A zatim, draga braću, molim Allaha Đelešanuhu da nam dadne da nam bude vjera poput dječaka koji je bio u Španiji, u Endelosu, kada je Španija vladala Allahu i zakonom, kada je Tarik ibn Zijad i njegova vojska oslobodili od neđaseta i proveli šarijat u njoj. Taj dječak je plakao pa kada je došao jedan kršćanski zaslanik, kada je sve obišao i vidio u čemu se nalazi, u kakav je hal muslimana u Španiji, htio je da provjeri šta djeca razmišljaju. Pa je našao jednog dječaka koji plače, pa ga je pitao šta te je rasplakalo. Kaže, plačem tako mi Allaha što nemam sposobnost da jednim kopljem, jednom strelom pogodim dva goluba, a moj Aniđić gađa jednim kopljem dva goluba. Pa mi žao što nemam takvu sposobnost kao on. Pa molim Allaha Želešanu da nam bude ovakva vjera. Da nam bude vjera da budemo sposobni svojoj vjeri da znamo da na taj način jedino možemo zaštititi one interese, ideale ove vjere. A molim Allaha Đelešanu da nas sačuva vjere drugog dječaka kada je oslabio islam u Španiji, kada je došao kršćanin i zaslanik u kršćanskoj odori, bez imalo sakrivanja, direktno ulazi, vidi grozno stanje među muslimanima, pa hoće da vidi pored toga što je vidio kakvi su muslimani u žanijama samo se raspravljaju guraju se pričaju dunjaluku žanijama na pijacama se udara po vagama nema više pravdi žene skiče se prozora neredi po ulicama pa veli da vidi šta i omladna razmišlja jer je ono omladina kičma svakog društva jer je omladina snaga koja tek dolazi ona je džilo mustakbel, ona je generacija budućnosti. Pa zato ovaj kršćanin zna odakle može doći opasnost, pa veli da vidi kakva je vjera kod dječaka. Pa nailazi na jednog mladića koji plaće. Pita šta te je rasplakalo? Kaže, djevojka mi je obećala izaći u određeno vrijeme, pa je nema. Zakasala nešto, pa se sikiram šta je bilo sa njom. Molim Allah, da nam ne bude ovakva vjera. Da nam ne bude ovakva vakajda, jer su toga momenta kafiri rekli sad sad možemo da napadnemo muslimane i za jedan dan su tri miliona muslimana poklali svi su skoro bili bradati i žene bile po zarovima što znači vraću da islam traži snagu islam traži odvažnost i to svak poštuje i tolereše međutim ako ne bude snage Ako kafir ne vidi svaki dan da ga može spršiti nešto iz vrata, on se neće tebe lako proći. Ako to bude kod tebe, onda će on igrati na drugu igru, a to je hajmo pregovarati, hajmo demokraciju i hajmo drugim, drugim putajima. Zato molim Allaha Želešanuhu da nam ove šube po pitanju džihada i vođenja džihada na Allahom Želešanuhu puta, putu, padnu sa naših razuma izađe iz naših prsa i gledamo na džihad kao što su to gledale prve generacije i oni koji su bili dobri i za njih. Mi smo sinoć rekli da je ostojnost ovoga ummeta u džihadu na Allahu subhanahu wa ta'ala putu. Jer sve ostalo, ja i ti ako budemo se trudili sad da pravimo novog mentaliteta, samo ćemo se provaliti. Jer koliko nam treba sad da guramo po školama da bi naučili i tek onda da bi pravili. Ali ako budemo mu'mini u Allaha Želešanhu i ovaj mahlukat zapadnaški koji nema duha u sebi nikakvog, koji je prazan, ništa u njemu nema, njemu samo treba da dođe vojska sa pravom akidom i da mu ponudi prvo islam, zatim žizniju, a ako neće onda dolazi iz ono što je Allah propisao onima koji odbijaju istinu. Zato moramo znati da džihad je kao i svi ostali ibadeti. Moramo ga naučiti, moramo ga razumjeti, jer tu nema nereda. Kao što nema nereda u namazu, kao što nema nereda u postu, kao što nema nereda na hađu, sad ima nereda kod nas u namazu. I na hađu ljudi se guraju, rađaju se kamenima, takbiraju kad jedni drugi i tamo na žemretima, misle da je to da su vidjeli, da šeita samo tu stoji, ostaje u sobdu njalu, došlo tamo na žemreta, na minu i čeka tu, ostavio, jel, Allah, ovaj, Adem, moje sinove, i onda tu su muslimani žestoki, čak i papućama onda gađaju jedni drugi. Nered je znači u namazu, vidimo ljudi se guraju u namazu, gledaju broje, koliko ima stubova u žami, kako kuklanja, Međutim, u islamu nema nereda, a pogotovo nema nereda u vrhuncu islama, a to je džihad na Allahom želešanuhu putu. Kad kažemo, braću, džihad, ulema je podijelila u svakoj stvari hukmove na jezičke i na šarijetske. Znači, imamo nešto u jezičkom značiju znači, a drugo znači u šarijetskom, u šarijetskoj terminologiji. Pa ćemo naći primjer riječ kafir, u jezičkom značenju znači poljoprivrednik. Jedan dio Arapa koristi ovaj izraz za seljaka koji ovdje kopa i tako dalje, koristi ovu riječ kafir. Jer on je onaj koji nešto jel, sakriva, preora i tako dalje. A u šarijskom značenju znamo da riječ kafir znači onaj koji odbija istinu. Koji negira istinu i tako dalje. Kada je u pitanju šarijat, kada je u pitanju džihad na Allahom putu, u jezičkom značenju riječ džihad znači ulaganje maksimalnog truda. Ulaganje znači maksimalno truda bilo jezikom, znači bilo govorom ili djelom. Što god možemo više snage da uložimo, da govorimo o džihadu, da pišemo o džihadu, da pomažemo džihad, da ulažemo snu snagu koju posjedujemo, To je u jezičkom značenju džihad na Allahom subhanahu wa ta'ala put. Međutim, kada se kaže džihad, sama riječ džihad u šarijetskom terminologiji, to znači da je to borba muslimana protiv nevijenika, protiv taguta, protiv otpadnika vjere i, ta, i tome slično. Znači šarijetski izraz za džihad ili značenje jeste da muslimani vode džihad na Allahom Đelešanom putu pred, protiv nevijenika, bilo da se brane ili da oni napadaju. Jeli? Protiv murteda koji otpadnu od vjere kao što je Ebu Bekr vodio džihad protiv oni što su odbili zekijat ili protiv ljudi koji su se plaho uzaholili i koji čine nered muslimanima, a čak možda nose muslimanska imena tome je slično, normalno to sve dolazi u svoje vrijeme. To je znači žihad na Allahom želešanuhu putu. Žihad, braću, hukm žihada u osnovi je uvijek fardul kifaje. Znači, ako jedan dio muslimana izađe u borbu koji je dovoljan da uspostavi i sredi nered koji se pojavio, onda sa ostalog dijela muslimana spada odgovornost. Da bi to bolje danas razumili. Ako je dovoljno šest tiljara mužajda u Čečenju da, da ovaj satar u sav kufr na Dunjaluku i da uspostavi Allahu vjeru, ja i ti ne moramo ići u džihad. Jel dovoljno? Mogu li se oni odbraniti od, od, od sami Rusa? Mogu za Allahu pomoć. Allah odbranio Kaabu kad nije bilo jednog mužahida. Međutim, Allah Žešanu daje, sad ima ljudi. I sad ne možemo kazati nije džihad propisan. Ili za, za, za jedne je propisan, za druge nije. Što znači, on je fadul kifaje za muslimane. Ako istrči jedna grupa koja će biti dovoljno, sa ostali spada, spada odgovornost. Šta nam je dokaz za to? Dokaz za to su nam mnoge predaje, kuransko-hadijske, Između ostalo se temeli taj dokaz na kuranskom ajetu u kome Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنِينَ لِيَنْفِرُوا كَافَ فَلَوْلَا نَفَرٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ يَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ كَاجِ اللَّهُ جَلَشَانُهُ Neka svi vjernici ne idu u borbu. Neka svi mu'mini ne idu u borbu. Nek se iz svake skupine mu'minske odvoji po broj ljudi da bi se podučili profesima vjere. Voli unzire u kaumehum i da rađao ili ih. Da bi naučili vjeru, da bi bili spremni kada se vrate da upozore muđahide. Ovdje ne prevodim ono što ima, jel? ovaj, u, u koliko tom prijevodu, želim da se razumije šta hoćemo, šta, se, šta Allah za mu kaže, jer često u prijevodu nađemo da se malo otišlo od biti. Znači treba, kad je džihad fardul kifaj, ko smije da izostane? Da izostane jedan određen broj ljudi koji ide da nauči vjeru. I kada se vrati, da opomene one koji su u borbi, ne bili se opametili, ne bili naučili da im kažu ratni plijen se dijeli ovako, da im kažu ne smije se činiti zulum, da im kažu mora borba biti čista radi Allaha subhanahu wa ta'ala, da im kažu ovoga smiješ ubiti, a ovoga ne smiješ ubiti. U takvom slučaju, u takvom slučaju ima pravo da izostane, da izostane jedna određena skupina. Mi kad gledamo, braću, džihad u Bosni koji je bio, mi znamo kada je bio džihad u Bosni, ja ću vam reći jedan podatak. Od ljudi koji možemo reći da su nešto znali o islamu, samo jedan je bio sa nama. I to čovjek koji je znao samo arapski jezik i završio godinu i pol dana fakulteta. Međutim, nikome nije palo upute koje je tijelo. Samo jedan čovjek. I mi smo svi odgojeni na rukama jednog čovjeka. Njegovim sebevom za Allahu Želšanu pomoć. Jer svi oni šehovi koji su bili, oni su mogli zlato da govori. Međutim, da onaj koji, koji je prevodio, da nam nije lijepo serviraju objašnjavu stvari, mi ne razumijemo šta Arab govori. Nismo znali arapski jezik. Što znači, koliko znači kada se nađi učen čovjek među ljudima koji svakog momenta će možda poginuti kojim treba objasniti šta je džihad, zašto se gine i tako dalje. Mnogi su od naše uleme, ovo nije kritika, znači ovo nije ovaj, gibet, nego mnogi su naši studenti sebi uzeli za, za dokaz ovaj ajet i nisu promašili. Oni su sebe našli u ovome ajetu. Međutim, trebalo je doći, jer Allah Žešanu kaže, Ida rađao ilihim, da se vrate mužahidima, znači da se vrate onima koji su ratovali ili koji ratuju i da je onda uče vjeru. Jer oni su otišli zbog čega van džihada? Da nauče vjeru i da se vrate i da odgajaju one koji trebaju da nose zastav džihada. Jer normalno džihad alima je veći nego džihad onoga s puškom kada su u istom safu. Jer džihad alima je najveći džihad je jel tako doći nepravednom vladaru i kazati mu u lice da je nepravedan i tako dalje i biti ubijen. To ne može svak. Međutim, opšta borba može svak da nosi pušku. Ti si hrabar, ja manje hrabar, ti se tek bilaš ja sa tebom, jel, i ja se sad na napravim hrabar. A nisam ja toliko hrabar, sam sam bio, možda ne bi smio krenuti. Međutim, Alim on dođe sam i kaže, vladaru, ti si nepravedan. Allah je što traži ovakvu, ti si suprotno postupio od Allahu Žešanu traženja i tako dalje i bude na takvom jeli, bude na takvom činu ubijen kao što je ošao onaj ashab Musaile Nikadab i rekao mu ti nisi Allahu poslanik kaže zar ti ne vidiš da ja nisam Allahu poslanik pa kaže ja sam Allahu poslanik više Musaile Nikadab kaže ovaj ashab ništa ne ništa ne kaže želat ustavi odvali mu jednu za ušinu Kaže, odmah mu je jednu, jedan dio mesa odvalio. Opet ga pita, zar još uvijek vjeruješ da je Muhammed Allah poslanik, a da ja nisam, kaže, ništa ne čijem. I onda ga je dokraćio, dokraćio ga do kraja. Međutim, to ne može svako. To može onaj koji ima šarijsko znanje i koji zna, ako mu bude dlaka falila, koju nagradu ima na Allahom dželešanu putu. Znači ovdje kaže se da se izdvoji skupina ljudi koji idu da uče znanje. A nema sakrivanja tamo ili ovamo. To je znači kada je fardul kifaje. A kada je vraćao džihad fardul kifaje, to ćemo razumjeti iz sljedećih primjera. To jeste, mi ćemo govoriti kada je džihad fardul ajn, pa ćemo vidjeti ima li sad, ovaj, možemo sad reći da je džihad fardul kifaje. Prvi uslov da bi džihad bio vraćao fardul ajn, da bi čovjeku bio džihad fardul ajn, znači stroga obaveza jeste kada se punoljetan musliman nađe već na poprištu borbe. Znači, našao se u Bosni, zarapo se. Nemaš pravo nikud pobjeć. Nemaš pravo nikud da pobjeć, nego moraš se prihvatiti oružja i učestvovati sa muslimanima, sa muslimanima u borbi protiv onih koji su je napali. Jer Allah Žešanu kaže, يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا أو فيانيتي كذا سودري تسا نبيريشكم سكوبينون أون دا بودت أسترائل بودت ستابيل نمويت ستراد بومت إلي ندو الله نمويت تدا بوبيش tad morate biti stabilni i tada ne smijete, ne smijete leđa, leđa okrenuti. U drugom ajetu Allah što mu kaže, ja i juhe Ida laqitum allazina kafaru zahfan fala tuvalluhum al-adbar ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرثا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ovi koji vjerujete kada se sukobite sa kakvom nevjerničkom skupinom koja je mnogobrojna nemojte im leđa okrećati koji im leđa okrene osim u slučaju da se povuče pa ponovo napadne ili da se priključi drugoj skupini, to je u redu. Ali ako se prepadne i pobjegne, onda se vraća sa natovarenim, natovarenim, natovarenom srđbom od Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovo mjesto je žehennem, a užasno je, a uz, užasno je ono boravište. Zato jeste osudneta da muslimani ne preživkivaju direktan sukob. Muslimanima je dozvoljeno braćo da priželjkivaju džihad kao rješenje. Ako mi vidimo da na taj način možemo vratiti ponos muslimanima, da na taj način, da bez drugog načina nema uspjeha muslimanima, onda kao ideju, kao rješenje, možemo moliti Allah što da nam dadne džihad. Jer nije džihad svaki dan borba. Ali da molimo Allah, ne smimo da Allaha molimo da ovaj učestvujemo u borbi direktno, jer će borba sama po sebi doći. A kad dođe, onda trebamo biti stabilni da toga momenta, jer to je teško iskušenje, zuje meci, granate i tako dalje, i tad samo može onaj koji ima veliki sabat, koji ima veliku stabilnost, može da ubude u stranu. Koji ima jaku vjeru da ne pobjegne. Koji zna ako pobjegne, da ga čeka žahenevska vatra. Koji zna ako pobjegne, da mu je poslanik sallallahu alaihi ve selleme rekao u jednom hadisu da čuvajte se sedam velikih grijeha. A jedan od tije je bježanje, bježanje sa bojnog polja. Bježanje sa bojnog, bojnog polja. Znači, to je prvi uslov kada se muslima nađe u nekoj sredini gdje je počela borba. Tad mora ostati tu i ne smije, i ne smije bježati. Mora učestvovati sa muslimanima zajedno. Drugi vid kada džihad postaje Fabdul Ain, jeste kada bude napadnuta neka od muslimanskih država. U tom momentu je obaveza svakom muslimanu da pomogne tu državu kako bi se jel, istirao neprijatelj koji je uletio koji je uletio u muslimansku državu, jel, porobio muslimane, čini nered, pali džamije i tome slično. Prvo postoje fardul ain onima koji su najbliži koji se znaju stureniji prema muslimanima, pa onda svima ostalima dok se to ne riješi. Pa ovoga momenta, svima muslimanima je fardu la'in da pomognu džihadu Čečeni. Dok god se ne riješi problem muslimana i dok god ne budu slobodni i ne mogu da sude po Allahom želešanom zakonu, svi su muslimani griješi na sudnjime danu ako ne budu, ako ne budu u tome učestovali. A najviše su griješni oni koji su najbliži. Jer Allah Đelešanu kaže Ja ejuhel ladina amanu قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم قلبة واعلموا أن الله من المتقين Ovi koji vjerujete, borite se protiv nevjernika koji su u vašoj blizini, koji su tu. Morate se boriti protiv njih, od kafira, jel? I nek vide u vama žestinu, nek osjete da ste vi nažareni i nahranjeni imanom. I znajte dobro da je Allah Želešanu sa mutakijama, sa bogobojaznim. Ne bojte se, neće Allah Želešanu nikad pomoći kafire ako ti ispuniš one obaveze i one šurute koji jel, ima pobjeda, one uslove da bi pobjedu dobio od Allaha subhanahu wa ta'ala. Treći vid kada džihad postaje fardul ayn jeste braćo kada ima muslimana kada ima muslimana pozove u džihad. Kada ima muslimana kaže ti moraš u džihad onda ti postaje fardul ayn i moraš ostati sve svoje druge obaveze i krenuti u borbu na Allahu, Allahom želešanu put. Allah želešanu kaže infiru hifafa wa thiqala وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون istrčite bili slabi ili jaki. Imali dovoljno oružje ili nemali i trčite da se borite na Allahom Đalešanom putu sa svojim imecima i svojim životima. To vam je bolje, to vam je bolje ako znate. Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam u hadisu kojega bileži Bukharija nema hijdžne posle osvojenja Mekke, posle Fetha. Ali ima džihad i nijet i kada imam pozove, dužan se se odazvati kada imam pozove, odazove se. Vidimo, znači, treći vid, treći vid kada postoje žihad fardul ajn. Da bi čovjek, braćo, imao snage da učestvuje, kao smo rekli, u ovoj jako teškoj ulogi i ovom teškom ibadetu, mora se dobro čuvati. Čega se najviše mora čuvati? Najviše se, braćo, mora čuvati dunjaluka. Jer je dunjaluk i jedan od najvećih neprijatelja čovjeku koji mu stavlja teret i nema snage da istrši. Jer ovdje Allah što kaže infiru i hifafe mu se kala istrši. Bježi. Izleti. Bio snažan ili, ili bio slab ili jak. I bori se na Allahom put. Svojim imecima i svojim životima. To ti da znaš bolje. Allah Đelešanu od tebe traži da ti istrčiš. Čovjek ne može potrčati koji ima tereta na sebi. Koji je okovan dunjalukom i nekim stvarima od grijeha. Ne može, nema snagi jer ga zemlja vuče sebi. Vi znate inače da zemlja ima tu gravitaciju koja privlači puno mnoge stvari sebi. Čovjek čim ga malo jel zaljulja, ne leti gore, nego pada dole. Prizemni se odmah. E tako je onaj koga plaho obuzda dunjaluk. Zato Allah Đelešanu kaže Ja ejuha alladina amanu Ma lekum iza qila lekum firu fi sabili Allah Thaqaltum ila al-ard Araditum bil hayati dunja min al-akhira Fama matao hayati dunja fil akhirati illa qalil Ovi koji vjerujete Šta vam je bilo Ovo baš oslikava ovo čemu govori, govorimo Šta vam je bilo kada vam je Allah Đelešanu naredio Izađite u borbu na Allahom putu Thaqaltum ala al-ard Zalijepili se vi za sebe zalijepili se vi zazrni, a rabitom bil hajati dunja min al ahire. Zar vam je priči dunjalu kod ahireta? Zar ste zadovoljni i srećni sa dunjalukom, a nećete ahiret? Drugčije je rečeno, zar nećete ahiret, hoćete dunjaluk? Sama metao l'hajati dunja fil ahireti illa qalil. A što, ti, što se tiče dunjaluka, na odnosu na ahireta, on ništa ne znači. Illa qalil. Allah Đelešanu neće da negira skroz. Ima nešto malo na dunjalku, ali to je illa kalin, malo samo, što vrijedi na dunjalku. Ali za to malo da izgubiš sve. Logika se ne miri nikako sati, što znaš da čovjek mora biti streman da ulaže i isteči na Allahu želešanu putu. Rekli smo, ovo ne može vraći svak, a pogotovo onaj ko se ne bude dobro čuvao dunjalka. Zato je jedan od selefu saliha, od ashaba Alija Allah anhu, četvrti pravedni halifa rekao, o dunjaluk, o dunja, ti si krmača, tako mi Allaha, ja sam ti dao razvod braka sa tri talaka. Mi znate kad se žena oženi, jel, da čovjek ima pravo da se poigra dva puta. Nema ni to pravo leto koje je malo nestrašno pa se poigra, haj nekako. Ali ako se poigra treći put, gotovo je. Ne se više nikad igrati tamo više ne može biti žena. Pa Alija radijallahu anhu koji inače je li poznat po svojoj mudrosti i po svome znanju kaže o Dunjaluku ti si krmača. Jer krmača čovjek prezire kad je vidi samo kako izgleda. Tako mi Allaha ja ti dado razlog braka sa tri talaka. Znači ja se ti više ne vjerujem vjenčati. Jer on je znao dobro kakve su opasnosti kakve su opasnosti od dunjaluka. Što znači dunja treba da bude u ruki, a ahiret treba da bude u srcu čovjeka i ljubav prema Allahu Đumešanuhu. I onda samo dunjalu pomjeramo i gdje ćemo ga uložiti. Kud treba? Jer on ne vredi ništa. A vredi ono što Allah Đumešanuhu je stvorio za svoje robove, a to je džennet i njegove dobrote. Vidimo, braće, iz ova tri slučaja. Prvo smo rekli da kada je musliman puno punoljetan i nađe se u sredini u kojoj se ratuje. To je obaveza da učestuje. Zatim kada je napadnut, napadnut islam u nekom dijelu svijeta, a pogledajte zašto danas. Naša prva kibla je okupirana. Da ne idemo dalje. Prva kibla muslimana, ja i ti ne možemo da otiš. Da obiđemo. A poslanik alaih salatu wasalam kaže dozvoljeno je sedlati jahalicu tri slučaja. Između ostalog, jel, posjeta prvoj kibli Mešid Laksa, prvoj našoj džami. Ne možemo da uremo tamo. Ne možemo da se prošli tamo Endelosom Španijom koja je osam vijekova bila muslimanska. Ne možemo. Sad Balkan do ovdje, do ovdje drda, zato jedino Beč ima na tablicama krst. Nije to slučajno, braće. Nijedna druga ovdje pokrajina, nijedan drugi grad nema krst, samo Beč. On prkosti mudrosti i po svome znanju kaže o Dunjaluku ti si krmača jer krmača čovjek prezire kad je vidi samo kako izgleda tako mi Allaha ja ti dado razvoj braka sa tri talaka znači ja se ti više ne vremo vjenčati jer on je znao dobro kakve su opasnosti kakve su opasnosti od Dunjaluka što znači Dunja treba da bude u ruki a Ahire treba da bude u srcu čovjeka i ljubav prema Allahu Đelešanuhu. I onda samo dunjalu pomjeramo i že ćemo ga uložiti. Kud treba? Jer on ne vredi ništa. A vredi ono što Allah Đelešanuhu je stvorio za svoje robove, a to je džennet i njegove dobrote. Vidimo, braće, iz ova tri slučaja. Prvo smo rekli da kada je musliman punoljetan i nađe se u sredini u kojoj se ratuje, to je obaveza da učestuje. Zatim, kada je napadnut napadnut islam u nekom dijelu svijeta. A pogledajte našu danas. Naša prva kibla je okupirana. Da ne idemo dalje. Prva kibla muslimana, ja i ti ne možemo da otiš. Da obiđemo. A poslanik alaih salatu wasalam kaže dozvoljeno je sedlati jahalicu tri slučaja. Između ostalog, jel, posjeta prvoj kibli Mešedu Laksa. Prvoj našoj džami. Ne možemo da udemo tamo. Ne možemo da se tamo Endelosom Španijom koja je osam vijekova bila muslimanska. Ne možemo. Sad Balkan do ovdje, do ovdje brda, zato jedino Beč ima na tablicama krst. Nije to slučajno, braće. Nijedna druga ovdje pokrajina, nijedan drugi grad nema krst, samo Beč. On prkosi. si. e do ovdje se došlo, niješ dalje. Nije to slučajno. Zato ja kažem, braće, kad dođe dole ovaj, nek nalijepi nešto. Ono naš islamsku državu kad zavire dole nije, nije u redu. Nek nalako neko stavi. Ovaj. Što znači da je muslimanski svijet skoro tako reći samo okupiran. Tamo gdje nije okupiran ne smiješ progovoriti pravo islamu. Sve mu drugo smiješ, samo islamu ne smiješ. I bolje ti je budi kanažan i budi vlah, bolje se priznat nego musliman. A da ne govorimo, a da ne govorimo, čitav Balkan je bio islamski pola Evrope je bilo islamsko i tako dalje kad se to vrat ako mi budemo išli ovakvim putem šafir ti ima šta od nas kupit niti od si ima šta naučit niti ono vidi kakvu opasnost pa nije ni realno da jel, da se stanje promijeni zatim kad imam pozove kad imam pozove danas nažalost kad se ovdje kaže imam to se misli na halifu Danas nema halife. Zato je ovakav nered. Jer že nema horoza među kokošima tu, ja strem, stalo mora da djeli, avijacija samo sliči. Tako je među muslimanima. Zamislite da mi počnemo svi ovaj uštva tih od jednog. Pa ona je malo odulje, ona ima, ima, da red jedan. On uči, onda mi, a mi namo za njim. Ja. Pa on naredi, hajmo na rupu, mi kao idemo. Hajmo na prijam, opet se vraćamo. Nezgodno je kad nema imama. mama mi da ga želimo, dao bi nam ga Allah Želešanohu, ali to je jel, dokaz koliko su muslimani izgubljeni, zato je lako kažemo što se muslimani ne dignu protiv ovoga zla što ne dadnu svoj glas, ono ko će u njihovo ime govoriti kad nema, muslimani su se jeli, zavukli svoje kuće i nemaju one ko bi mogao predstavljati na kako je Allah Želešanohu zadovoljen kad kažemo džihad fardul ajn Kako to vidimo i u čemu se ogleda fardul ayn? Braćo, džihad nije borba samo puškom. Inače, kad se kaže riječ džihad, to je opšti pojam za borbu na Allahom putu. Zato Allah što kaže kital. Kital je ratovanje direktno. A džihad je širi pojam od toga. Pa zato kad kažemo da je džihad fardul ayn, onda Allah Žešanu svoje milosti je svakom je pružio priliku da može učestovati u tom džihadu. Pa taj džihad može biti srcem. Da vrziš Allahu Žešanu neprijatelje. Da čini stalno dovu protiv nevjenika, a u korist muslimana. Zatim žihad ul-ajn može da bude jezikom. Da govoriš ljudima, omladini, hajmo vraćamo, pripremamo se, krećemo u boju, nemamo šta izgubiti, imamo ovaj jedan samo život. Ne smijemo se poigrati sa njim. To je emanet kojega nam je Allah Žešanu dao i trebamo taj emanet vratiti Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato kaže Abdallah Azzam rahmatullahi alih kaže imamo samo jedno, jedan život. Fajaluha fi se dinillah. Pa je učinite da bude na Allahom put. Ne Nemoj da bude jer je osnova da se musliman boli na Allahom put. Jer oni koji vjeruju, oni se bore na Allahom put, a oni koji ne vjeruju, oni se bore na šeitanom putu. Međutim, danas ćemo nađe muslimani, kada je upitan neka stranka, ja kažem, prolazim Bosnom ovih dana i gledam kako ide ta, to dešavanje, predizborni skupovi, ovo ono, raja zabrinuta, trema neka među ljudima. Rekao, subhanallah, da su ovi ljudi ovoliko zabrinuti za islam, inšallah, bilo bi dovoljno. Da su mnogo spremni samo da, da, da ovaj podrži progres islama, dovoljno bi bilo nego se znoje ko će pobijeti, hoće li ovaj, hoće li onaj. A to na kraju krajeva sve batil. Bilo kome da se radi. Jer niko se ne boli, hoće li biti slavu bolje. Svaka stranka nosi tamo, između ostalo, demokratska. Jel? A mi znamo šta je demokratija, to je suprotno islam. I koje je zamaranje? Ljudi stremi da ginu. Putuju autobus iz Sarajeva za krajinu, iz krajine za Sarajevo, samo da bi on stojio i da bi čuo šta će mu neko tamo, neki pjesnik, reći da bosanci imaju svoju masancu i da imaju sarmu i da imaju ovo i ono lutmu i tako dalje. Kaj, uš, to je onaj dobar musliman što zna fino govorit. A kad je podne, onda narikteju Safeta Isovića da im zapjeva i svi klanjaju šeitansko podne kako je šeitan objavio, a neće tamo i kako je Allah Želešanu objavio. Zatim i metkom žihad na Allahom putu fardul ayn. A najbolji fardul ayn jeste rukom, jeste svojim životom. Ali svak, jer Allah Đelešanu zna i mi danas vidimo. Nije mudro se skrha sad milijada i pol muslimana u Čečenju i doje kaj Rusma, šta vi hoćete? Rekli bi, znamo što hoćemo, imamo atomska bomba i rešnost muslimana. Ali moramo svi u tome učestovati oni koji su spremni, koji znaju ratovat, blago se njima, trebamo biti od njih. Ali ćemo iskoristiti onoga koji ima i metak, i onoga koji ima oštar govor, i onoga koji ima srce jako, da moli stalno Allaha Đelešanuhu. I kad se to sve ujedini, i kad takva borba bude, onda inša Allah, što god zatreba, samo lanac je uvezan. Treba li ljudi, evo ih. Treba li dove, evo je. Nažalost, braću, ni u dobi nismo ustrajni. Braća zovu oto da je kažu šta vam je musliman da sadlo vam u toplim kućama činiti dovu za nas. Vidili smo, kaže u Ramazanu, da su vaše dove toliko tragova i pomoći nama, nama dale uz Allahu pomoć. Jednostavno vidimo samo da Rusi padaju. Ubija i neko sa nebesa. Dolaze profili koje mi nikad nismo vidjeli. Kalibre tako dalje. Ali kaže, malo se vi umorili. On to nama ovako, jel, kulturnom, kao malo se vi umorili. On ne kaže, mi smo se umorili, mi ne, više ne znamo šta je krevet. Ne znamo šta je kišobran, kamo šta drugo. Pa kažu, eto, muslima, ne znamo šta vam, malo se vi umorili. To je braću za stidice, zato stidimo se. Stidimo se, jer zamislite, kad smo mi bili u takvim iskušenjima, koliko nam je značilo, koliko nam je značilo, ja sećam u Medini, jedan šeha veli kaže, tako mi Allaha, znali smo praviti reklame i pozive ljudima koji su bogobojazni da dođu u žamiju da zajedno činimo dovu za braće u Bosni. I to li kada je dugo, dugo činili. I to redovno. Vidite su termini kad se iskupi posebno raja. Jer vi znate da ima dova da se moli Allah rešeno za kišu, za ovo, za ono. Pa su oni molili Allah rešeno. Zato mi vidimo, jeli, baca Ustaša pada, pada brane i na njima jeli, granate i na njima municiju, Allah je samo samo pone, naredi meleku da to prebaci nama. Dolazi, oni se pojedoše, ali to je Allahu je samo bolje. A da ne govorimo, kaže, kakvi su oni što su povijezani sa nebesima, što nose veliki mač. Jedan brat je mene zarobio jednog četnika, odšao da obavi nožnu. I četnik mu došao sa leđa i sve rekao, a, ah, prepo se bacio oružje. Umjesto da se brat prepadne jednik, on je ostaje oružje doba i nužde. Pa ga je brat onda doveo, jel, zarobio ga. Pa smo kasnije pitali šta je, ko je tebe zarobio, što se ti predobio? Kaže, mene je zarobio jedan, kaže, povezan je sa nebom i nebesima, sa zemljom i nebesima. Kaže, kad sam ga vidio, drži veliku sablju i kaže, sad ćete rasplodna dvije pole. I ja sam se normalno predo. Mi smo rekli, sad ćeš vidjeti ko te zarobio. Kaže, nije, nije taj. Kakav da je taj bio, kaže, A četnik je mašala, najao se dosta na njihove pašetne, pa se ugojio, baš pripremio se za klanja. Znači, vidimo na sve koje, na, na, na koje načine možemo da učestujemo u borbi na Allahom želešanom putu i da upotpunimo i da upotpunimo fardul ayn, a vidimo iz ovih, iz ovih izlaganja da danas Allah najbolje zna, ali sigurno svima muslimanima je obavezna obaveza da učestvuju u džihadu. Ko more s braćom vrame uz rame, to je najbolje. Ko ne može s dunjalukom, ko ne može, može dovom i tome sličnom jezikom činiti dovo Allahu Žešanuhu, a svak zna svoje stanje kako može da udovolji ovome fardu. Jer poslanik alaih salatu wasalam kaže Žahidu al mušrikine bi el sinetikum, u anfusikum, u anualikum, u aidikum. Borite se protiv mušrika, svojim jezicima, svojim imecima, svojim životima i svojim rukama. Hadis bilježe Budaudi Nesai i Ahmed i kažu da je sahih. Znači, na sve ove načine da se borimo svojim jezicima, svojim životima, svojim imecima, svojim rukama, na svaki od ovaj načina možemo da se suprostavimo Allahovom neprijatelju koji želi da utrne Allahov želešanu svjetljivu. Mi smo sada razumijeli obavezu i potrebu žihada. Sada želimo da kažemo sebi, dobro, hoćemo da idemo u žihad na Allahom putu. Šta treba da uradimo? Kakve trebaju pripreme da se obave da bi čovjek išao i bio spreman i podnio sve ono što ima u borbi na Allahom želešanom putu? Četiri su da u tom pripremanju ili četiri su stepena koja treba upotpuniti da bi čovjek mogao da se uputi u borbu na Allahom žašanom putu, to jeste četiri vrste džihada treba obaviti. Prvi džihad koji treba čovjek da izvrši jeste džihad u nefs. Da se bori i izbori proti svoje duše. Normalno ovdje su drviši stavi, on nikad ovaj džihad neće završiti. On je najveći džihad napraviti dobro onoga arapskog čaja, i da se zamanta čovjeku i onda se ljuleju i spuste roletne i kažu i onda da se ne probadaju i tako dalje. To je najveći džihad i kažu tumače hadis koji je izmišljen, nema ga nigdje, izmišljen ga oni koji žele da sebi ovaj, olakšaju. Da je poslanik kada sam se vratio iz jedne bitke rekao vraćamo se iz malog džihada u veliki džihad. Pa se koba jaga sahabi zapitao, kada, a šta je veliki džihad Allahu poslanići? kaže borba protiv samog sebe. I on se bore i boče se tako do sudnjega dana, zato im kjafiri dozvoljavaju da žive i naćete ovde na zapadu. Ko najviše prima islam i u kakav se islam opredjeljuju? Upravo sufijski. Ja. jer takav islam ne smeta. Takav islam gdje god naiđe na, na prepreku, on se samo uvije ko, ko lica ode i provuče se. Ko zmija? Nađe sebi, jel, dozvolu da, da ne mora više ići pravo. Zato kafiri igraju na tu kartu da muslimane uvedu u takav pogled i u takav islam da im je vera samo asketizam povlačen jel, u tekije, u džanije. Niko ne zna šta je sa tebom, iman je nešto što, se, što je unutra, ne mora biti vanština i tako dalje. Međutim, mi vjerujemo da ima džihadu nefsu da ima borba protiv svojih strasti i prohtjeva, ali se tome da doći kraja. Ali se tome da doći kraja, jer je to uradio onaj koji je bolji od nas, a to je Resul sallallahu alaihi ve sellem i svi, i svi njegovi ashabi. Zatim, žihadu šeipan, borba protiv šeitana, jer duša ti ne da ona kada kućeš bolan, pa izvaki je to pre sobe, ti hoš u kanal. Ona od nas se suprostavlja. A šeitan kada je ti normalan, pa znaš da se tamo glava na spoltu tri dijele, pa kako što onda to ukrpiti? Nemaš para toliko, pa ovo, pa ono, jeli? I normalno čovjek ako nema dobre akide, on se strepa da bi tako je jest. Istinu se rekao. Zatim, nakon toga, kad se pobjeri duša, i kad se pobjeri šeitan, onda dolazi ovaj šeitan u uskom obliku, a to je kjafir. To je treća kategorija proti koga se treba boriti. I četvrta borba, kategorija jeste borba protiv munafika, šara nosioca novotarija i nosioca velikih grijeha. Znači, to su četiri skupine ili četiri faze ili četiri vrste žihada koje treba obaviti koje treba obaviti da bi insan mogao da polako ulazi ono na čemu ćemo mi doći do kraja a to je kompletna ličnost koju Allah Žešanu i ova vjera traži koliko imamo još vremena? Aha. Uzet ćemo još. Rekli smo da je prvi džihad, džihad u nefs. Borba protiv samog sebe. Šta to trebamo raditi da bi mogli pobijediti svoju dušu, da se ona ne ljuti kad treba ići u ovakvo, u ovakvo, u ovakvo žatovanje. Pa, kod džihada protiv strasti i duše imamo isto tako četiri stepenice Prvo što trebamo raditi u toj borbi, braću, protiv svoje duše, jeste da je natjeramo da uči Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Prvo da uči Allahu dželešanu vjeru, jer nema uspjeha bez znanja. Niti ima sreće, niti na dunjaluku, niti na ahiretu bez znanja. To će samo onda biti na išetan banka, skučen život, težak, jer ne razumiješ, ko se god krenuo, ne znaš šta tamo ima treba ti vodič, a ne želiš sebe da podučiš da bi bio spreman da se upuštaš. Zato prvo što treba uraditi jeste natjerati svoju dušu da uči Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Zato kažu selef, znanje je priče nego jelo. Jer ti jedeš jednom ili dva puta, je tako hađe? Ti po dva put, jel da? Tako je. Znači ti jedeš dva put i tri put i to je dovoljno. Međutim, znanje ti treba svaki moment. Svaki moment treba. Ne možeš dihati bez Allahu Žešanu znanja. Ne možeš uraditi ni jednu stvar ako nemaš u određenoj polji života znanja o tome. Zato, nažalost, naše babe koje su došli ovdje, oni se samo bacili na bauštan. I zna da žuti trama ide te zgrade, čim najde crveni, on plače veće, stan spita, šta je ovo? Da nisam u drugom dijelu veće. Zaboravio I onda kad, kad počneš pričati o vjeri, kaže dovoljno je vikati sikrica, tamburica i zahođe, Allahu ekber, Allah će oprostiti. To je kod židova tako dovoljno. Kod nije tako dovoljno. Oni ništa ne znaju. I Allah za šanom je opisao Vala bolin. Šest dužina imali su. Šest puta su zabludi. Oni su ko ovce koje se jeli, malo sakrio snov čobana, pa ona vidi tamo negdje prolaz, ode u, u bašu, ona ode u kupus neči tamo, ona ode u šenci, onda se ukne, uf, isto vuk iza leđa stoji, kuće sad, i bježi tamo, ona bježi tamo, ona bježi tamo, e tako se i oni naštarkali. I kada ga upitaš, pa šta je, kakva je to, ko te vjera, pa veli, ja ne znam, to znaju naši predvodnici. Zato jedan mudar brat kaže, vi kršani, da ste pravi vjernici, vi bi za jedan vijek nestali. Jer ko je kod vas najveći vijenik, jel? Sratri one nešestne sestre, jel tako? Nije vam znači dozvoljeno da se ženite. Kaže, nije. Znači, za jedan vijek vi svi pomrli, ne mrete iz Haves doći ponovo. Jel? Znači, ne bi vas nikako bilo. Što znači da ste pravi vijenici, međutim, ne činite zinalu kad to je zabranjeno po svakoj vjeri, a i kod vas, jel? Znači, prvo što nam treba vraću, jeste znanje, jer bez toga ne možemo nikuda. Međutim, samo znanje nije dovoljno. Šito imaju znanje. I šeitan imao znanje. Bio je alim i on je najveći alim. On je sve magistre popatao što je bilo. Zato on nas, nas svako kulturno odražuje. Jer on živi do sudnjega dana. Što kaže Hasan al-Basri da hoće šeitan sam malo da zaspi, da se odmorimo. Ali on ne spava nikad. Nikad ne spava sam, a pogotovo kad vidi da ste njemu, jel, dao mu žuti karton i ne želiš sa njim da sarađuješ. E onda je veći problem. Onda on kaže, vojsko, postojite se. Ima jedan problem, vama se jedan ljuti. Neće da ide mojim, mojim naredbama. Međutim, znanje samo kao znanje ne ide. Židovi su imali znanje i Allah je Želešanu zbog toga prokleo. Nisu radili po tom znanju. Pa druga stvar, drugi žihad koji moramo obaviti proti svoje duše, jeste da je natjeramo da radi po onome što je naučila jer onda tek vredi znanje. Zato čovjek koji ima znanje, a ne radi po njemu, on je šeitanom natik. Šeitan koji govori. Samo on govori, ima znanja, a ne radi po tom znanju. Ili je on židovi kršćan. Kršćani nemaju znanja. Pa onaj kogod od nas ne bude učio vjeru, on je njihove vjere ima znači njihove osobine da uči vjeru, on se mora sa njima uzeti pod ruke. A onaj ko uči vjeru, a ne radi po njoj, on je onda židovskog ovaj, ruha. On je njihovo porijekla, oni imaju puno znanja, ali ne radi, ne radi. Mi nećemo, sam mi čujemo, ali se mi oholimo i griješimo, nećemo da, da slušamo. Treći žihad koji trebamo obaviti protiv duše jeste natjerati je da bude daija na Allahom želešanom putu. Evo dušo, naučila se sva šta je vjera. Radiš po toj vjeri. Moraš drugima ta, tu dobrotu prenijeti. Taj žennet koji ti Allah dao u tvojim prsima, moraš ga drugom ponuditi. Ko židova nije, zato je ovo otvoreni umet. Ovo je umet koji svakoga prima. Pitaj Selmana, o Selmane, ne pričaš, ne pričaš nam nikada ko ti je babo, ko ti je majka. Kaže, tako mi Allah, moj babo je Islam. I moja majka je Islam nema bolje porijekla tamo da sam iz plemena Benu Temin. To je jedno ugledno pleme u Medini bio. On kaže njegova je majka Islam. Jer je to stvar što znači da u ovoj vjeri ima svak bujruma. Ko židova nije tako. Nije vala niko kršćana. Mohamed Ali kad je prvi put ušao u crkvu, pop ga je prozvao odmah sa one bine njihove, oni samo pjevaju tamo klavirom, to je im sva vjera, veli ovo nije crkva za crnu paščad. Ovdje bijeli insani dolaze. I on je vidio da to nije božanska vjera. Da je to šeitanska vjera koja pravi rasnu diskriminaciju, dijeli ljude, a toga nema u logiki čovjeka, kamoli u vjeri koju Allah Žešanu objavio. Zatim, ko židova, ne može biti židov nego onaj koga je židovkinja rodila. Pa židovi kad hoće da se prošire, onda oni samo puste židovkinju za nalog. I koga rodi židovkinja, taj je židov. A ovo što oni naše rade za njihovu korist, oni su masoni. Oni su samo čistači njihove sluge, rade za njihov interes, ali nisu, nisu židovi. Znači ta, ti njihovi umeti su zatvoreni, ne mereš ući među njih. To nije vjera, to su nacije nekakve. Jedino je islam vjera koji daje svakome prava i svakoga poziva i islam je vjera za sve svjetove. I zato oni nas i napadaju jer ne žele da priznaju Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Znači moram, moram natjeliti dušu da uči vjeru, da radi po vjeri, da poziva druge toj vjeri i da ne krije istinu. Jer ona duša koja krije istinu, ona je šeupanul ahras, ona je kluho njemi šeitan. Ne smije insan da sakrije ono što je Allah objavio. Moraš kazat, pa što naš kao narod kaže, mene me se to Boga bi ovaj ne sviđa, to je tvoj problem. Ali je istina ovakva, Ovo je Allahova vjera. A ti sada vidi koliko si blizu ni daleko te vjere. I u tome nema muda za čovjek kaže, znaš, ovaj, ne smijem ja ljudima govoriti, ako im budem govorio, ne ljučuje se na mene. Ljutili se na Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Kaže im, recite samo jednu riječ, jednu rečenicu, vi ste ugledni, voćete Arape i ne Arape. Mo kaže, desa ćemo kaže, samo kaže što treba. Recite la ilaha ila Allah, Muhammad Rasula. Kaže, neka si prokleti ti dan kojim su nas sakupio. Teško je to, nema jednog teškog harfa. La ilaha illallah. On ne treba ti ni vazdu da uzmeš. Lako je za izgovor. Ali nije mogo Ebu Talib izgovoriti. On tamam teo, a Ebu Žehel kaže, a šta sa vjerom svog Abdul Mutaliba? Kaže, ala dini Abdul Mutalib. Umirem na vjeri Abdul Mutaliba. I ode u džehennem najpličiji. Zbog što je pomagao poslanika sallallahu alaihi sallam. Ali od one dvije želevice ključa mozak. On je u pličaku, ali mu ključa mozak. Zato molim Allah, je što da nas sačuva džehennema. I četvrti žihad koji moramo obaviti proti duše jeste, braću, da je natjeramo na sabr. Ovo sve se ne može postići ako čovjek nema sabra. Ove švari samo nemoj krenuti odmah na semafor. On će se odmah obisniti. Jer on je najvijek isto sad na vijem. I on ne zna da uče živ. Ja sam skužio kako moramo zapad ako voda lako zeti. Kad budemo napadali, samo isključimo struju 5 dana. On će se poubije živ. Jer švabo ne zna koliko je 5 puta 5 dok ne otvori kompjuter. Ne zna. Ne zna tablicu množenja samo mu znači struje sključ, tako Bog da on se sam obis, on će početi dire za lampu i uključiš ponovo. Jel, molim Allah za šanu da pomogne islami muslimani. Znači, treba da budemo saburli i da natjeramo svoju dušu da saburi, jer bez sabura nema znanja. Onaj ko nema sabura ne mora naučiti. Onaj ko nema sabra, ne mene raditi poznanje, pa žeš kaj je zrad, posti danas vruće, nekako ne ide, nije u redu. Pa ljudi te ne, pa što moraš ti nas brad, pa te svakako zove vehabijom, četnikom, ovim, onim. To treba sabr. Ne mene to lako. To mora onaj ko ima sabr. Zatim, da budeš daja, da pozivaš ljudi, pa te ljudi napravo, jesi ti normalan, bo jesi ti možeš te pametnije da nam govoriš. Pa dosta je nama hađija i hoža i tako dalje. Ali treba ima sabr. I na kraju sabr da imaš na iskušenjima, jer će iskušenja sigurno doći. To je jedno pravilo u ovoj vjeri. Čim si ti malo zagazio dublje u vjeru, e Allah pošalje svoj ispitivač da vidi koliko ti imaš vjeru. Jer u tebe vjera samo za'am ili je vjera akirata. Jer je vjera samo obmane, ti misli da smo slimani busač sa ko naši nakrivio francusku jel i kupio ono sebi kapu sa, sa špigletima i to je islam ko tvrši na islam ganja onaj testi 150 na sat, ali to nije vraćan islam. Islam je da čovjek bude pokoran Allahu Đelešanu i da zna da zna da će iskušenja da će iskušenja dolaziti. Ovo su znači četiri stvari koje treba obaviti svaki od nas sa svojom dušom da bi ona polako, jer insan kad zna, pa zatim radi poznanje, pa zatim drugi je poziva tome, pa zatim sabura, ti ti samo žvižeš, ima vamo, ide se u džennet, brzo, on se odmah odaziva. Međutim, onaj ko ne zna šta je džennet i ne radi za džennet i ne poziva druge džennete i nema sa sobom nikakve zajedničke, taj se ne vre, taj je ta kaltom taj se je zakovo za zemlju. Moraš mu klasičnu operaciju zemlje prvo da ga odvojiš, pa tek onda Allah ne bude zna da ga ukrpiš ono što je se lijepilo i, i u tome će dunjaluk i ovaj vijek proći. Zato, znači, ovdje ćemo se zaustaviti. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od ljudi koji će učiti njegovu vjeru, zatim raditi po ovoj plementoj vjeri, zatim druge pozivati ovoj vjeri, zatim se boriti za ovu vjeru i saburati na njoj sve što nas zadesi. Molim Allaha Đelešanuhu da ovo što smo rekli bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Praću, ja tražim halala, vi ste bolji od mene vi ste radili čitav dan danas jedne prilike je najvišao a je sada pred jednog pobožnjaka pa ga je pitao ko se brine o tebe kaže moj brat kaže ali Aleke kao tvoj brat je veći pobožnjak od tebe i vi ste bolji muslimani od mene jer ja sam čitav dan ležao a vi ste radili i zaradili ako Bog da je opet ste došli ovde da slušate Allahu vjeru to je inša dokaz da u nama imam Allah i molim Allah Žešanu da nas oplemenio sa svim onim osobinama koje će nam obezbediti boravak u vječnoj kući, a to je džennet. Nakulu kavli hada, wa la li wa lekum, astagfiruhu, innehu l'huvu l'gafuru rahim, wa akhir da'wana, inna alhamdulillahi, rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.